Vjernik i vjernica ne mogu se zamisliti bez te osobine, a to je bogobojaznost. Bogobojaznost, strah od Allaha subhanahu wa ta'ala, odazivanje Allahovim subhanahu wa ta'ala naredbama i klonjenje svega onoga što je uzvišeni Allah dželle ve zabranio. U prethodnim emisijama govorili smo o značenju bogobojaznosti, kuranskim ajitima, hadisima i govorima islamskih učenjaka, o samoj bogobojaznosti, zatim kako da budem bogobojazan rob, kako da budem bogobojazan rob i kako prepoznati, kako vidjeti, ispitati, provjeriti jesam li Allahu subhanahu wa ta'ala bogobojazni rob. Nakon toga, vjernik i vjernica zasigurno trebali bi se upoznati i sa plodovima bogobojaznosti, vrijednostima, odlikama bogobojaznosti. Jer kada se čovjek upozna sa rezultatima, lijepim posljedicama, odlikama, blagodatima neke osobine, onda zasigurno će nastojati da tu osobinu što je god moguće više kod sebe i izgradi. Brojni su kuranski ajeti u kojima se spominju vrijednosti bogoboljaznosti, odlike, blagodati, lijepi rezultati i lijepe posjedice. Iz bojazni da ne odužim, uz Allahu subhanahu wa ta'ala dozvolu u ovoj emisiji spomenut samo nekoliko rezultata, plodova, blagodati, bogobojaznosti. Pa na prvom mjestu onaj koji je bogobojazan, onaj koji se odaziva Allahovim naredbama. Ono što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio upravo onako kako to Allah traži. I koji se klone, ostavi onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Onako kako to Allah dželavala od njega traži, takav će biti na uputi svoga gospodara. Ta je na pravom putu. Na dunjaluku bit će na pravom putu i inša Allahu Teala na ahiretu bit na pravom putu koji vodi do dženneta. Zaputit će se putem koji vodi do dženneta. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže odmah na početku svoje knjige, Kur'an i Kerima, nakon sure Al-Fatiha, na početku sure Al-Baqara, Allah jalla wa'ala kaže Bismillahirrahmanirrahim, alif lamim, zalike al-kitab, la rajba fi, hudan lil muttaqin ta uzvišena knjiga, Alif Lamim, ta uzvišena knjiga u koju nema ni malo sumnje, ona je upustvo onima koji su bogobojasni. Pa oni koji budu bogobojasni, oni će crpiti uputu iz Kur'ani Kerima. A Kur'ani Kerim je do sudnjega dana. Ostaće među nama, neizmijenjen. Allah subhanahu wa ta'ala je obećao da će čuvati knjigu na neizmijenjeno do sudnjega dana. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Mi smo objavili ovaj dhikr, Kur'an, i mi ćemo nad njim bdjeti. Mi ćemo ga čuvati od izmjena. Kur'an će postojati do sudnjega dana, ovakav kakvog ga sada imamo, na neizmijenjen. Pa oni koji budu bogovojazni, do sudnjega dana imaće uputu pred sobom. Imaće upustvo pred sobom. Oni koji budu bogobojazni, koji se budu trudili, da čine ono što je Allah naredio i ono što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio da se toga ostave, će pred sobom Kur'an. Allah će im dati, uzvišeni Allah će im dati i pomoći ih podržati da iz Kur'ana uzimaju jeli, savjete, upute, smjernice i sl. Oni koji budu bogobojazni, Allahu i subhanahu wa ta'ala robovi, bogobojaznost će ih čuvati od stramputice, od zablude. Biće na pravom putu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَأَنَّ هَذَا صِرَاتِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ I doista je ovo moj pravi put, pa ga slijedite. Pravi put je jedan, pa ga slijedite. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ I nemojte slijediti druge puteve, kako vas ti drugi putevi ne bi odveli od pravog puta. To vam se oporučuje. To vam se savjetuje zbog čega la'allakum tattaqun, da biste bili bogobojazni. Pa dakle oni koji budu bogobojazni, oni će biti na tom pravom putu. Oni će se kloniti svih tih stramputica, svih tih puteva koji vode u zabludu. Također ko se bude istinski bojao Allaha subhanahu wa ta'ala, čuvao njegove granice bez pogovora, odazivao se Allahu subhanahu wa ta'ala naredbama i zabranama, takvom će pripasti mjesto hvale dostojno na Dunjaluku i sutra na Ahiretu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Takav će uživati ugled i na Dunjaluku i sutra na Ahiretu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون I neka se ničega ne boje i ni za čim neka ne tuguju Allahovi štićenici, Allahove evlije. Ko su Allahove evlije? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, nekako to danas mnogi ljudi nazivaju ove ili one, imaju svoja mjerila. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, الذين آمنوا وكانوا يتقون oni koji su vjernici i koji su bogobojazni koji dakle iz straha od Allaha subhanahu wa taala odazivaju se njegovim naredbama onome što je on naredio i ostavljaju se onoga što je Allah subhanahu wa taala zabranio to su Allahovi štićenici oni ni od čega neka ne strahuju i ni za čim neka ne tuguju još kaže Allah subhanahu wa taala lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah njima pripada radostna vijest i na dunjaluku i na ahiretu. Oni će biti obradovani, počašćeni i na dunjaluku i na ahiretu. La tabdile li kelimatillah. Nema izmjene Allahovim riječima. Allah je tako odredio i tako će biti do sudnjega dana. Kaže također Allah subhanahu wa ta'ala ko je kod njega najugledniji? Ko je kod Allaha subhanahu wa ta'ala najugledniji? Danas vidimo koga to ljudi smatraju uglednim onoga koji ima mnogo imetka, onoga koji dobro živi, onoga koji je na nekakvoj dobroj funkciji, kako to oni kažu, dobroj funkciji i slično, ne shvataju da su funkcije odgovornost, emanet, da će zato biti se pitano i obračunavano, da će se zato morati položiti račun. Kaže Allah Jalla wa'ala, inna akramakum inda Allahi etkakum. Kod Allaha subhanahu wa ta'ala je najugledniji najviše će biti počašćen. Najveća počašć će mu biti odata kome? Etkakum, onaj od vas koji je najbogobojazniji. A rekli smo, bogobojaznost nije da plačemo, iscrpimo svoje oči od plača i slično, već da činimo ono što je Allah naredio i da se ostavimo onoga što je Allah dželovala zabranio. Kaže dželovala, fasbir innel aqibata lil muttaqin. I ti se strpi, doista završnica pripada kome? Bogobojaznim. Završnica, lijepa završnica, krajnja završnica pripada bogobojaznima. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَمَنْ يُطِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ onaj koji se bude pokoravao Allahu, dakle odazivao njegovim naredbama i zabranama i njegovom poslaniku, jer također pokornost poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam je pokornost Allahu, jer ga je Allah djelavala poslao nama sa uputom, s Kur'anom, da nam dostavi objavu, da nam pojasni dini Islam, da nam pojasni ono čime je Allah djelavala zadovoljen. Pa onaj koji se bude pokoravao Allah, poslaniku Muhammedu alaihi sallam, sam taj se pokorava i Allahu. Pa ko bude pokoran Allahu i njegovom poslaniku, ko bude straho, poštovanje iskazivao prema Allahu dželle dželavala, ko se bude bojao Allaha, fa ulaike humul faizun, doista su takvi pravi sretnici, takvi su pobjednici, takvi su uspješni, oni koji će postići uspjeh i na dunjalku i na ahiretu. Onaj koji se bude odazivao Allahu subhanahu wa ta'ala riječima bez pogovora, činio ono što mu Allah dželle dželavala naređuje, ostavljao se onoga što mu Allah dželle dželavala zabranjuje. Dakle, ko bude bogobojazan u pravom smislu riječi, takvome Allah subhanahu wa ta'ala se odaziva svojom pomoći. Takvog Allah subhanahu wa ta'ala podržava, šalje mu svoju podršku, svoju pomoć. Uz takvog svog roba je Allah subhanahu wa ta'ala posebno sa svojom pomoći i svojom podrškom. Kao što kaže dželavala, inna Allahe ma'alladine taqav. والذين هم محسنون doista je Allah uz one koji ga se boje i koji su dobročinitelji, koji čine dobra djela sa svjesnošću da ih Allah subhanahu wa ta'ala nadgleda, nadzire. Allah subhanahu wa ta'ala je uz takve sa svojom podrškom, sa svojom pomoći. Ko se bude istinski bojao Allaha Jalla wa'ala, Allah će mu podariti znanje i mudrost. Allah subhanahu wa ta'ala će mu podariti znanje i mudrost da razgraniči istinu od neistine, zabludu od pravog puta, sunnet od novotarije, haram od halala i slično. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Ja ayyuhal ladina amanu, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana." O vjernici, ako se budete bojali Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah će vam dati furqan, mogućnost raspoznavanja dobra od zla. Zato su naši ispravni prethodnici govorili dovoljno je čovjeku znanja da se boji Allaha subhanahu wa ta'ala. Dovoljno je čovjeku znanja da se boji Allaha subhanahu wa ta'ala, odnosno da čini ono što je Allah naredio i da se ostavi što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. To nam je potrebno znanje, da znamo što nam je Allah naredio, što nam je zabranio, pa da činimo ono što nam je naredio i da se ostavimo onoga što je zabranio. Nije znanje da se hvališemo njime, diplomama i ostalo, da se uzdižemo jedni na drugima, da pametujemo jedni drugima, a da ništa od toga ne činimo u svome životu, ne pretočimo u praksu. To nije znanje i to nam ne treba. Takvo nam znanje ne treba. Kao što su naši ispravni prethodnici govorili i dovoljno je čovjeku neznanja, dovoljno je čovjeku džehla da se hvališe svojim znanjem, da se obmane svojim znanjem, da se uznosi sa svojim znanjem. Samo bogobojazni robovi mogu se nadati oprostu grijeha i mogu se nadati velikoj nagradi. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا A onome koji se bude bojao Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah će preći preko njegovih loših dijela. Allah će preći preko njegovih grijeha وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا i uvećat će njegovu nagradu pored toga što ćemo Allah subhanahu wa ta'ala dati nagradu, što će ga nagraditi, Allah subhanahu wa ta'ala će uvećati nagradu. Kako da ne? Kada onaj koji daje, koji nagrađuje Allah subhanahu wa ta'ala, dakle zasigurno ćeš dobiti svoju nagradu za svoje dobro djelo. Jer je Allah subhanahu wa ta'ala taj koji nagrađuje. Allah subhanahu wa ta'ala je obećao. A ima li nekoga koji dosljednije ispunjava obećanje od Allaha jalla vala? Ne. Allah subhanahu wa ta'ala najdosljednije ispunjava svoje obećanje. Allah subhanahu wa ta'ala najistinitije govori, pa će Allah subhanahu wa ta'ala zasigurno nagraditi roba za dobro djelo. A kada Allah djela vala nagrađuje, onaj koji u svome posjedu ima sve, onaj koji je najimućniji, najbogatiji, onda zasigurno da će nagraditi mnogo. Zato se nadaj, ukoliko si Allahu djela vala bogobojazan rob, nadaj se njegovoj velikoj nagradi. Ko se istinski bude bojao Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah će biti uz njega sa svojom pomoći, svojom podrškom, pa ukoliko zapadne u teške situacije, iskušenja, Allah subhanahu wa ta'ala davat će mu izlaz odakle se on i ne nada i obskrbljivat će ga odakle sam čovjek i ne bi pomislio da mu može doći obskrba s te strane. Dakle, bitna je bogobojaznost, da se bojiš Allaha subhanahu wa ta'ala, da činiš ono što ti On naredio i da se ostaviš onoga što ti On zabranio iz svjesnosti da te Allah subhanahu wa ta'ala nadzire, da sve to činiš radi njega Allaha subhanahu wa ta'ala, kada svoj život podrediš Allahu subhanahu wa ta'ala, zar da te Allah ne pomogre, zar da te Allah ne podrži, zar da ti Allah subhanahu wa ta'ala ne da ne izlazi iz iskušenja, kome da da? Ako neće svome pokornom robu, zasigurno. Nemojmo nikada zaboraviti slučaj Musa, alihi salatu wasalam, i njegovog naroda. Kada je izašao, iza njega faraon također sa ogromnom vojskom, u pojedinim predanjima spominje se da je izašao sa šestotina hiljada vojnika za Musaom, alihi salatu wasalam, i njegovom malobrojnom skupinom. Pa kada je Musa, alihi salatu wasalam, sa svojim narodom došao do mora, a bilo nevrijeme, valovi veliki bacaju čak preko njih talasi bacaju vodu valove pa su došli do obale i kažu ne možemo dalje a iza njih dolazi faraon koji je bio poznat po ubijanju pa su rekli inna le mudrakun gotovo je sustignuti smo bićemo sada pobijeni Musa alihi salatu wasalam je rekao kella nikako nikada inna ma je rabbi se jehdin sa mnom je moj gospodar koji će mi ukazati na pravi put. Ja cijeli svoj život podredio Allahu subhanahu wa ta'ala, pokoravam se njemu, nastojim što je god moguće više da se odazivam onome što mi on naredio i da se ostavim grijeha loših dijela koje mi je on zabranio. Zar da Allah ne bude sa mnom? Uz koga će to Allah dželavala biti? Ako neće biti sa svojim pokornim, bogobojaznim robovima Inna Allahe ma'al ladine taqav. Doista je Allah s onima koji ga se boje. Pa dakle, Allah subhanahu wa ta'ala zasigurno će biti sa svojom podrškom, sa svojom pomoći, naročito u iskušenjima, teškim situacijama, bit će u svoga bogobojaznog groba. Kaže Jalla wa'ala, obećava, pa kaže وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ Onaj koji se bude bojao Allaha subhanahu wa ta'ala, njemu će Allah dati izlaz i obskrbit će ga, odakle se i ne nada. Njemu će Allah dželavala dati izlaz iz svake tegobne situacije i obskrbit će ga, odakle se on i ne nada. Bogobojaznost je najbolja i najpotrebnija obskrba. Krećemo često na putovanja, obskrbljujemo se na tim putovanjima, Nemojmo zaboraviti da smo na Dunjaluku na velikom putovanju do Allaha vala. Putujemo Allahu subhanahu wa ta'ala. Na tom putu najbolja nam je bogobojaznost obskrba. Obskrba najbolja je za bogobojaznost, je najbolja za obskrbu. Kaže Jalla wa'ala وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَ I vi se obskrbite, ali znajte dobro da je najbolja obskrba bogobojaznost. Allah subhanahu wa ta'ala prije toga kaže Allah dobro zna ono što vi radite. Allah dobro zna što, što vi radite. Zato se obskrbite. Najbolja obskrba je bogobojaznost. Odnosno, najbolje je da radite ono što vam je Allah naredio, a da se ostavite onoga što vam je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Također, samo sa pokornosti Allahu dželjavala, odazivanjem njegovim naredbama i klonjenjem onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, mi se možemo oduprijeti i šeitanu i svakom drugom neprijatelju. Prvom neprijatelju šeitanu, zatim svojoj duši, zatim svakom drugom neprijatelju. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَدُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعَ Ako vi budete strpljivi i budete bogobojazni, budete se bojali Allaha subhanahu wa ta'ala, odazivali Allahovim naredbama, činili ono što vam je naredio i ostavljali se onoga što vam je on zabranio i na tom putu budete strpljivi. Na tom putu budete ustrajni, ništa vam njihove spletke neće moći nauditi. Spletke vaših neprijatelja, makoliko oni i dan i noć kovali zavjere protiv vas, neće vam nauditi. Zbog čega? Inna Allahe ma'alladine taqavu. Zbog toga što je Allah sa svojim bogobojaznim robojima. Ko se to može odupriti Allahu? Koja to sila koja može stati pred Allaha Jalla Ala? Zato boj se Allaha subhanahu wa ta'ala kako treba. Budi Allahu subhanahu wa ta'ala pokoran rob, pa će Allah subhanahu wa ta'ala biti uz tebe. A kada je Allah subhanahu wa ta'ala uz tebe, ne brini se ko je protiv tebe. Ali ako Allah bude protiv tebe, onda nema toga ko može biti uz tebe da ti može pomoći. Gledaj da Allah subhanahu wa ta'ala bude uz tebe i na dunjalu koji sutra na ahiretu. Šta ti vrijedi? da sutra dođeš na sudnji dan. Šta ti vrijedi da sutra dođeš na sudnji dan sa dunjalukom? Svi su bili uz tebe na dunjaluku, ali Allah subhanahu wa ta'ala bio je protiv tebe. I sutra na ahiretu Allah bude protiv tebe. Ne bude na tvojoj strani. Šta ti vrijedi? Šta si to postigao? Šta si dobio? I šta si izgubio ako Allah bude uz tebe? Ako Allah subhanahu wa ta'ala bude uz tebe sutra na sudnjem danu, šta si to izgubio? Nisi na dunjaluku imao mnogo dunjaluka i metka, nisi imao mnogo prijatelja, nisu te voljeli, izbjegavali te, odbacivali, nisu htjeli tvoje društvo, ali Allah subhanahu wa ta'ala bio s tobom, bio zadovoljan tobom i sutra Allah vala, bude uz tebe. Šta? Ništa ti ne ti. to što na dunjaluku nisi imao nikoga u sebe. Bitno je da je Allah subhanahu wa ta'ala bio uh, uz tebe. Također, bogobojazne vjernike u džennetu čekaju prelijepe odaje, posebne odaje, čija se unutrašnjost vidi s polja i spoljašnjost vidi se iznutra. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَ One koji se budu bojali Allaha subhanahu wa ta'ala, njih čekaju odaje jedne iznad drugih, sagrađene, تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْحَارِ وَعَدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَةِ Ispod njih teći će i teku džennetske rijeke, već teku džennetske rijeke. To je Allahovo obećanje, a Allah neće prekršiti svoje obećanje. Oni koji se budu bojali Allaha subhanahu wa ta'ala imaće predivne odaje, jedne iznad drugih sagrađene. Pored njih teku džennetske rijeke, to je Allahovo obećanje, Allah subhanahu wa ta'ala ispunjava dosljedno svoje obećanje. Kaže, وَسَارِيُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ I požurite ka oprostu svoga gospodara i ka džennetu koji je prostran koliko su prostrana nebesa i zemlja, koji je pripremljen za lilmuttaqin, za bogobojazni, koji je pripremljen samo za Allahove bogobojazne robove. Dakle, džennet postiže se Allahovom dozvolom činjenjem onoga što je Allah naredio i ostavljanjem onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Zasigurno je li jedna od posebnih odlika, vrijednosti, blagodati, lijepih rezultata, posljedica bogobojaznosti jeste Allahova ljubav. A ima li nekoga od nas da ne priželjkuje da ga Allah subhanahu wa ta'ala zavoli? Sve jedan vjernik, sve jedna vjernica, najveća im je okupacija, želja da ih Allah subhanahu wa ta'ala voli. Ovo je jedan od načina puteva kako da te Allah subhanahu wa ta'ala zavoli, gledaj da mu budeš što pokorni. Sestro muslimanko, gledaj da se što je god moguće više odazivaš Allahu in jalla naredbama i da se kloniš onoga što ti je Allah jalla vala zabranio. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allaha yuhibbul muttaqin. Doista Allah subhanahu wa ta'ala voli bogobojazne robove. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nas učini njegovim bogobojaznim robovima, da nas pomogne na pravom putu, na putu činjenja dobrih dijela, dijela koja nam je Allah subhanahu wa ta'ala naredio i s kojima je on zadovoljan, da ih činimo samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala, ne radi koga drugog. I da ih činimo onako kako ih je činio Allaho poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. I molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas podrži na putu ostavljanja greha, loših dijela, i straha od njega, Allaha subhanahu wa ta'ala i njegove kazne. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam podari furqan, mogućnost razaznavanja dobrih dijela od loših dijela. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas obraduje radosnom vješću i na dunjaluku i sutra na ahiretu, da nam podari svoje zadovoljstvo i svoju ljubav. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da oprosti meni vama, mojim i vašim roditeljima, i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alemin. Wa sallillahuma ala nabijina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Oh.